Prajem vám pokojné januárové ráno. No a vítam pri Petrolejke. Nech pozerám, ako pozerám, tak už poslednej v úvodnom mesiaci roku 2026. Ten kolotoč dní roztočený pri našom narodení neustáva, vrtí sa síce rovnako ako doteraz, ale pocitovo tak nejako rýchlejšie a rýchlejšie, až si nestačíme držať klobúky, čapice ani všetko ostatné. Dnes už je tu kapitola číslo 28, no a práve okolo nej sa budeme pohybovať v tých nasledujúcich minútach. Všetko, čo odznie, už napísané bolo. Niečo tak, ako sa naozaj stalo, iné je už upravené, ale tým, že sme pri tom neboli, tak nemáme šancu vedieť, čo konkrétny písateľ prikrášlil a čo naopak dostalo horšiu podobu. Napokon vidíme to aj pri udalostiach E, ktoré sme zažili, že sú opisované častokrát inak. Takže musíme sa už len spoliehať, že tak ako vám to budeme odovzdávať, s tým nebude extra veľký rozdiel. Aspoň teda pri pesničkách <laughs> máme istotu, pretože zaznejú v podstate originály konkrétnych verzií, tak si zaželajme už len príjemné počúvanie. Z Banskej Bystrice zdraví Peter Kršiak. že znáš môj hlas. Ten hlas teď se tě ptá, máš-li chvíli čas, tak zkus, to nám to dá, třeba najdem zas. je staronové sbírce náš rock and roll. A teď přicházím já, tak snad právo mám, ví vše, co se mi zdá, když jsem potom k septembrovému dianiu v roku 1980. Práve vtedy vznikala v štúdiu Mozarteum pesnička, ktoré autormi sa stali Vytislav Hádl a Michal Bukovič. Spieval Karel Zich so skupinou Flop, no a práve Michal Bukovič je v úvode pod našim drobnohľadom, keďže jeho narodeninový termín síce bol septembrový, rovnako ako narodeninový termín tejto pesničky, ale žiaľ prišiel teda aj ten jeho záver a ten si spájame s dátumom, ktorý je posledný v januárových termínoch, čiže 31 a od roku 2008, takže už to máme 18 rokov, čo nás opustil svojho času aj preparátor hornín v geologických prieskumoch, nielen v Československu, ale tiež v zahraničí jeho znalosti angličtiny potom boli využité aj pri štúdiu hudobných nahrávok z oblasti country a rock'n'rollu. No a na počiatku 70. rokov začal písať texty, najskôr pre amatérske hudobné formácie. V 73. to mal 30, stal sa profesionálnym textárom. No a bol aj pracovníkom produkcie v gramofonovej firme Panton. Písal nielen české, ale aj anglické texty, takže sa výrazne uplatnil aj na tých exportných tituloch No a spolupráca s Karlom Zichom tá bola asi najvýraznejšia. Našli by sme tam samozrejme aj ďalších interpretov, pre ktorých napísal, ale takéto spojenie mám pocit, že asi už iným neprekonal. Takže úvodná spomienka práve na tohto pána, aj keď postavené to tu budeme mať na iných. Čo sa týka takých pologuľatých jubilejí, pretože hneď trojlistok nám v závere januára vyskakuje z hudobného kalendára. Už e, práve ten dnešný termín je o 65. výročí narodenia. Meno znie Vladimír Kočandrle a tí, ktorí majú zmapovanú hudobnú minulosť e, v rámci ešte aj československej scény, tak si ho budú vedieť zatriediť, hlavne bok po boku Marceli Březinovej, keď bol súčasťou kapely OK Band, ale písal texty aj pre iných interpretov a to by sme si dnes v piatich nahrávkach mohli pripomenúť. No a v posledný januárový deň pred 5 rokmi sa uzavrel životný príbeh Ladislava Štajdla. Tam hlavne po tej skladateľskej stránke je sa za čím obzerať, aj keď z času na čas niečo tiež otextoval a naspieval. No a to tretie meno, to si vložíme do trikolóry. 35 rokov uplynulo práve včera 27. januára od odchodu básnika, bol aj ministrom kultúry menom Miroslav Válek, takže tromi pesničkami si pripomenieme aj jeho tvorbu, keďže siahali po ňom aj jednotliví interpreti, autory. To by mohol byť taký základ pre aktuálnu petrolejku, ktorá sa bude samozrejme točiť okolo toho 28 januárového dňa. Predovšetkým meninový oslávenec na Slovensku tým je Alois, e, Alois Alfons, tak konkrétne vlastne, Žilojsko, ten si dnes môže síce tiež štrngnúť, taký zdravotný, snáď to bude iba zdravotný. V každom prípade je tam Alfons, ktorý má nemecký pôvod, významovo ide o pripraveného na boj. No, tak keď už, tak nech to dobre dopadne a nebude nikto zranený. Pokiaľ ide o českú stranu, Otílie, majiteľka ženského krstného mena, kedy si sa písalo s mekým I, aktuálne by to mohol byť Y, s dlžňom, za T, vzniklo to z mužského mena Oda, čo by malo znamenať majetok alebo šťastie. Máme tu Svetový deň lepry, malomocenstvo, respektíve lepra alebo Hansenová choroba, to je infekčná choroba, ktorú vyvoláva baktéria príbuzná pôvodcovi tuberkulózy a spôsobuje chronickú infekciu. Napadnuté by mali byť periférne nervy, tzv. horné dýchacie cesty a chladnejšie oblasti tela, hlavne koža sliznica. Inak e, sa to pripomína hlavne v poslednú januárovú nedelu, ale ono to môže v pohode pripadnúť aj na takýto termín a do nedele ešte ďaleko ale keby sme mali, mali byť naozaj konkrétnejší ešte, tak Medzinárodný deň mobilizácie proti jadrovej vojne, toto sa pripomína už 40 rokov. Stále máme k tomu naklonené na základe rozhodnutia Svetovej rady mieru, takzvanej, ktorá už tiež dnes ani mieru nemá. Malo by to byť o členstve Spojených národov a aj na základe spolupráce rôznych inštitúcií typu UNESCO hnutie zúčastnených krajín, Africká únia, Liga arabských štátov a tak ďalej a tak ďalej. No ale škriabeme hada bosou nohou veľmi dlho a zrejme to aj niekomu takto vyhovuje. No a Európsky deň ochrany osobných údajov, toto bolo vyhlásené Radou Európy. Od roku 2007 by to malo byť v kalendároch a malo by ísť o poukázanie na práva ľudí v oblasti ochrany osobných údajov, ktoré sú súčasťou nášho súkromia ale kdeže je už komu mm, niekde, že by záležalo na našom súkromí. V súčasnosti sú tie osobné údaje v elektronickej podobe, často aj bez nášho vedomia, uložené v najrôznejších databázach. Vy keď sa nakliknete niekde, hlavne samozrejme cez internet, no tak sa vás to ešte krásne opýta, či so všetkým súhlasíte, no a čo inšie môžete robiť, keď sa niekedy aj potrebujete niekam dostať tak súhlasíte a už potom vám prichádzajú rôzne správičky a otvárate si a už sa vám tam zobrazujú podobné záležitosti a ani sami netušíte, čo všetko ešte existuje v tej ktorej oblasti. Je to aj o dni, ktorý by mal dať príležitosť porozumieť právam pri ochrane osobných údajov, aké osobné údaje sú od nás zbierané, spracované, dôvod, rizika a tak ďalej a tak ďalej. No, svet je pestrý a treba sa samozrejme vždy obozretne pri všetkom správať, aby ste nakoniec boli pripravení a nie prekvapení. Čím by sme mohli my prekvapiť pripravených, tak to by mohla byť aj spomienka na dámu, ktorá nám svietí v hudobnom kalendári s dátumom 29. január, bol to jej narodeninový termín, prišla na svet v Michalovciach v roku 1952 No a stala sa speváčkou, herečkou, chodila do baletu v ľudovej škole umenia v 67. to mala 15, e, vyhrala spevácku súťaž talentov v Košiciach, o rok neskôr to už bol talent v Českej Třebovej a aj festival mladých spevákov v Jihlave, tam skončila strieborná a po súťaži dostala hneď angažmán v hudobnom divadle Rokoko, kde prevzala úlohu po Helenke Vondráčkovej. Valerie Čižmárová tak sa jej nakoniec začalo hovoriť, aj keď bola Valéria. No a naspievala toho tiež celkom dosť, hoci ten životný príbeh trval iba 53 rokov, tak si ju poďme pripomenúť. Tiež to bude v septembrovej nahrávke. Mala by ich mať na svojom konte niekoľko aj z tohto obdobia. Hlavne rok 1979 by mal byť dôležitým. Textárom Jaroslav Machek, melódia dovezená z Maďarska. Pripomenieme sa či, si časy, keď ešte letel rock and roll. your life. Když ještě letěl rock and roll, já byla mladší o pár dvě. Když ještě letěl rock and roll, Elvis Presley právě byl a zpíval ze všech sil. Když ještě letěl rock and roll, a já si říkám, měl tu zůstat ještě díl. A aj spevačky tohto typu by bolo fajn, keby zostávali dlhšie na tomto svete. V roku 1975 bola teda členkou divadla Semafor, kde spievala po boku Pavla Bobka s kapelou Groš. V podstate sme si to aj pripomenuli. V 70. rokoch mala aj najväčšie úspechy. Počas speváckej dráhy natočila viac ako 200 pesničiek a v 75. jej vyšla aj profilová LP platňa. Medzi najúspešnejšie nahrávky tituly ako Léta letí Belfast, tak sa pozná dáma, alebo Malý princ. Zomrela 7. marca, minulý rok to bolo už 20 od tohto momentu a to mala iba 53 rokov. Takto sme si brali Riu Čižmárovú, pripomenuli v náravke s názvom Když ešte letel rock'n'roll aj so skupinou Groš. No a spomínať na obdobie, keď interpret mal 25, tak ako ona v tomto čase, vlastne 27 už mala, áno, 27 v 79. Ale interpret 25-ročný na nás čaká v tej nasledujúcej nahrávke, k tomu sa preškriabeme cez historický kalendár. Môže nás to ťahať aj pekne hlboko do minulosti, do 17. storočia, keď bol aktívnym Galileo Galilei v tento deň, aspoň také sú zápisky. V roku 1613 údajne pozeral cez ďalekohľad hľad spozoroval aj bez toho, aby si to vtedy uvedomil neznámu planétu našej slnečnej sústavy. Dostala názov Neptún. No, niekto to videl, zapísal a už sa to s ním vezí až do súčasnosti a zrejme ešte bude pekne dlho. V Anglicku o rovných 200 rokov neskôr poprvýkrát e, vydali román Pícha a predsudok Jane Austinovej. Neskôr sa to dočkalo aj z filmovania Ehm, ďalší bádateľ Fabian Gottlieb von Billinghausen v roku 1820 objavil Antarktídu. Nudil sa doma, vydal sa do sveta, známy bol aj ako Fadejev, eh, Fadejevič Bellinghausen, ročník 1778, takže mal 42 rokov. Bol dôstojníkom ruského cárskeho námorníctva, moreplavcom, kartografom a považovaný je teda za objaviteľa tohto mrazivého kontinentu. Vo Washingtone to už vstupujeme na pôdu 20. storočia. Založili Carnegieho inštitút v roku 1902. Ten bol zameraný na vzdelávanie, bádanie v prírodovedných a technických disciplínach. Vznikol vďaka daru 10 miliónov dolárov od amerického filantropa menom Andrew Carnegie. A toto meno vstúpilo do histórie aj iným spôsobom, spája sa to aj s muzikou. A keď sme už za veľkou mlákou, tak ešte si povedzme, že Kongres Spojených štátov v roku 1915 ustanovil vytvorenie pobrežnej hliadky Spojených štátov. Na tie čerstvejšie udalosti nájdeme si čas po pesničke, mierime za Alešom Ulmom. Každoročne takto na sklonku januára v posledný deň si pripomína svoje narodeniny ako ročník 1947, takže o rok by sme si mohli pripomenúť 80 -ku. Stal sa aj hercom, aj moderátorom, aj režisérom, aj tanečníkom, ale pre nás je najzaujímavejší v pozícii speváka, absolvent Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej a diálkového štúdia fakulty žurnalistiky Univerzity Karlovej v Prahe. Neskôr uznávaný scenárista, šéf-dramaturg Českej televízie v redakcii zábavnej tvorby. No a ako to vyzeralo s jeho spievaním? Na to si posvietime pesničkou, ktorá na nás teraz čaká z decembra roku 1972. Spolupráca s Vladimírom Poštulkom pri ďalšej dovezenej nahrávke a melódii tá dostala v českej verzii názov Klaudie. Klaudie. Just blind. krokem dál, vstřícná hodám se nést. Pak jeden raz já vidím zas jen stíny, mým dům zostáva stále rovnaký vďaka nahrávkam, ktoré rokmi sú stále sviežejšie a sviežejšie pri niektorých interpretoch. Svojho času strieborný zo speváckej súťaže Talent, to mal nejakých 22 rokov v 69. v porote Karel Vlach, Jiří Štajdl prvou pesničkou, ktorú naspieval na malej platník sa objavila, dostala názov Pozdravuj taká výraznejšia v roku 1970 ho na dve sezóny angažovali do divadla Rokoko. No a bol aj na Bratislavskej líre úspešný bronzový. Milan Drobný mu vtedy písal melódiu k pesničke Šálek šípkového čaje. V tých ďalších rokoch hostoval v hudobnom divadle v Karlíne, no a od 80 rokov už išlo o prácu v Československej televízii v pozícii dramaturga, neskôr šéf dramaturga v spomínanej redakcii Zábavy o rok. By sme sa mohli teda pristaviť pri viacerých pesničkách. Dnes takýto jeden titul zo strany Aleša Ulma a ešte na jedného pána budeme spomínať. Potom, čo sa pristavíme pri ďalších udalostiach z 28. januárového dňa. Rok 1919 v Brne zvykne byť celkom slušná sláva, pretože tam založili Masarykovú univerzitu, fungujúca od roku 1960 do 90. roku pod názvom Univerzita Jana Evangelistu Purkyneho. E, sídli teda v metropole Južnej Moravy, skladá sa z deviatich fakult a podľa počtu študentov v akreditovaných študijných programoch by malo ísť o druhú najväčšiu vysokú školu v Českej republike. Zároveň má najvyšší počet prihlášok zo strany slovenských študentov spomedzi vysokých škôl za riekou Morava. Právnická, lekárska, prírodovedecká, filozofická, pedagogická, ekonomicko-správna, fakulta inu, informatiky, sociálnych štúdií a športových. Jedna vedľa druhej, ako by ich jedna mater mala. Pred rokom to bolo o storočnici, keď e, sa udelovali vôbec prvé tituly v tejto inštitúcii, doktor honoris causa, prvým, kto to dostal údajne skladateľ Leoš Janáček, práve že odovzdávali mu to práve v deň 6. Eh, výročia vzniku tohto inštitútu. Keď prešlo ďalších 10 rokov, Island sa stal prvou krajinou, ktorá legalizovala potraty z lekársko-sociálnych dôvodov, oslobodenie popradu sovietskou armádou pre istotu potichu. V roku 1945 sa udialo v tento deň. No a pokiaľ ide o jubileum a muziku, tak možno povytiahnuť aj Elvisa Presleyho. Presne pred 70 rokmi vstúpil poprvýkrát na obrazovky v americkej televíznej show Tommy Dorsey Brothers show v televízii takže odvtedy už o ňom vedelo naozaj široké publikum a aj keď už sa to samozrejme stvrklo, stále je ten počet celkom slušný, kto sa obzerá za týmto pánom. Z toho 20. storočia ešte sa dá povytiahnuť viacero vecí, aj to, že v roku 1958 si spoločnosť Lego patentovala dizajn svojich kociek. Premiérom Československa sa v roku 1970 stal na celkom slušné obdobie Lubomír Štrougal. No a umelci zasvietili v roku 1977 a mnohým sa to pripomína dodnes aj zo strany iných angažovaných umelcov, že v Pražskom národnom divadle podpisovala časť z nich antichartu proti charte 77 a mnohí sa tvárili, že iba držali v ruke tušku, ale nakoniec nič nepodpisovali. V 80 rokoch tohto obdobia snať dve udalosti. V Štrasburgu sa tiež podpisovalo, konkrétne dohovor Rady Európy číslo 108 o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracúvaní osobných údajov. To je ten spomínaný Európsky deň ochrany osobných údajov. A o 5 rokov neskôr došlo na tragédiu. Americký raketoplán Challenger explodoval 73 sekúnd po štarte a zrútil sa do oceánu Samozrejme všetci členovia posádky prišli o život. Aj učiteľka Christa McAulifová, ktorá mala byť prvou civilistkou vo vesmíre. Z 98. to budú posledné dve udalosti z tohto obdobia. V Sofii odovzdali do prevádzky prvý úsek metra, takže sa plesalo a všetkých 26 obžalovaných, z toho 10 Indov a 16 Srilančanov z atentátu na bývalého indického premiéra Rajiva de Gandhiho súd uznal vinnými. Trest pripísaný nie je, ale zrejme sa s nimi už veľmi nehrali. My zablúdime na ostrov pokladov teraz, on bude pokladom aj po tej hudobnej stránke, pretože to bude spomienka na Vabyho Daňka. Na ňo sa tiež v tomto období spomína v súvislosti s dátumom narodenia iba o jeden deň starší od Aleša Ulma, takže rovnako ročník 1947 a je sa za čím obzerať. Vaby ako rodák zo Zlína stal sa folkovým spevákom, gitaristom, skladateľom, textárom, vyučený zámočník. Tie hudobné základy získal na ľudovej škole umenia a stal sa členom tremskej kapely Plížák, s ktorou potom získal aj na porte v 71 svoje prvé ocenenie. O tri roky neskôr to bolo so skupinou Rosa z Gotwaldova, čo bol premenovaný Zlín na určité obdobie. V 79. získal potom už Zlatú portu za tvorivý prínos v oblasti modernej tremskej hudby a v tomto neustal ani v rokoch nasledujúcich. To, čo budeme počúvať, to je nahrávka už z toho neskoršieho obdobia album s názvom A život bieží dál, ten nám bude pripomenutý z roku 2009 vďaka práve titulu Ostrov pokladů. Od ostrova k ostrovu neslanej vítr vál. Slyšel jsem moře proslovů, aniž jsem o ně stál Hledám ostrov pokladů už tři tisíce let. Věřím, že jednou objevím úplně nový svět. Kde chlapy nejsou zbabělí a ženský nejsou hloupí. Kde jsou lidi veselí a ne na slovo skloupí. Kde nikdo nezná starosti, jen radosti a slasti kde si z lidských slabostí nikdo kapsy nenamastí. Hledám ostrov pokladů už tři tisíce let. Věřím, že jednou objevím úplně nový svět. vztek, kde jejich duše čestý jsou, jako kdysi vody řek. Kde si lidé šanci daj a dětem jak by smet. Věřím, že jednou objeví úplně nový svět. Dál od ostrova k ostrovu mě slanej vítr vál Slyšel jsem moře proslovů, aniž jsem o ně stál. Hledám ostrov pokladů už tři tisíce let. Věřím, že jednou objevím úplně nový svět. objaviteľom bol, hlavne tých našich pocitov, ktoré sme častokrát mali ukryté a cez takéto pesničky sa to dostávalo výrazne na svetlo sveta. V tom 79. keď získal Zlatú portu, tak e, sa vydal aj na solovú dráhu a ako interpret potom získal portu trikrát po sebe v 81., 2. aj 3. roku za pesničky ročník 47 eh, fotky a nevadí a stal sa potom neskôr aj autorom tzv. novodobej tremskej hymny pesničky Rosa na kolejích, ktorá mala premiéru v 74. a stala sa aj titulnou potom jeho profilovej LP platne, ktorú s AG Flekom točil o 10 rokov neskôr. Ďalší veľký hit, píseň Co mne učí listopad, sa zaradila tiež do tejto zostavy a Tou svojou dlhoročnou tvorbou si získal aj prezivku Český Chris Christopherson. Spolupráca s Milošom Dvořáčkom tiež dostatočne známa z toho už v podstate záverečného obdobia, ale bol tam aj Mickey Rivola, kapela Pacific a mnohí ďalší. Na jeho konte zhruba 10 albumov, kompilácií, z tých najnovších 35 e, let na cestě, potom Vadí, nevadí, a život běží dál, to je z apríla 2009, ale aj reedícia albumu Nech svět ať se točí dál zo septembra 2010, ktorý bol prvýkrát vydaný v 2002 v júni. No a v septembri 2012 vyšiel tiež produkt Vaby a Ďáblovo stádo. Aj staršie pesničky natočené v novších verziách. V máji 2013 to bola dvojkompilácia s názvom Můj ročník 1947 No a v oktobri 2014 tiež album Vaby a Ďáblovo stádo příběhy písní. To už bolo v podstate na sklonku svojho života, ako sa neskôr ukázalo. Opustil nás v novembri 2017, to mal 70 rokov, takže blížime sa aj k nedožitej 80 aj k 10. výročiu odchodu a ani sa nenazdáme, budeme tam. V tejto chvíli sme ešte pri historickom kalendári s dátumom 28. január. Poďme si prebehnúť posledné udalosti, ktoré nám svietia z toho ostatného obdobia, keď sa dalo viesť nielen na vlne dobrej muziky, ale aj na ešte starších električkách po Prahe do skúšobnej prevádzky pred 20 rokmi. Boli vtedy zaradené 5-článkové, čiastočne nízkopodlažné električky Škoda 14T vyrobené na mieru podľa požiadavky hlavného mesta Českej republiky a fakticky tak skončili viac než skončila sa monopolná účasť na dodávky od výrobcu Ringhofer Tatra ČKD, ty klasické červeno-biele električky, ktoré po Prahe jazdili. O rok neskôr v 2007 došlo na iný pohyblivý to e, prístroj, tiež na kolieskach a na koľajniciach čínsky rýchlovlak prešiel poprvýkrát trasu medzi Šanghajom a ďalšími mestami, hlavne Chou. Môže byť, že nikdy nenavštívime, ale rýchlovlak v týchto priestoroch to tiež nebolo nič obvyklé. Irán v roku 2013 úspešne poslal do vesmíru živú opicu, označili to za pokrok v raketovom a kozmickom programe krajiny. V ten istý deň holandská kráľovna Beatrix neprirovnávať k opici v štátnej televízii oznámila svoju abdikáciu a to v prospech svojho najstaršieho syna korunného princa Viléma Alexandra, tam sa to môže dediť. Nový holandský kráľ zložil potom ústavu alebo ústavou predpísanú prísahu v apríli toho istého roku a aj formálne sa tak stal panovníkom tohto štátu alebo tejto krajiny, ako si to kto chce vyložiť. Univerzita Komenského v Bratislave pred 12 rokmi udelila čestný titul doktor honoris causa vedcovi, mikrobiológovi, profesorovi americkej New Yorkskej univerzity Jánovi Vilčekovi. Jeho vedecké úspechy v tom čase oceňoval aj americký prezident Barack Obama, ktorý mu vo februári predchádzajúceho roku tiež odovzdal medailu za technológiu a inováciu. Lovci a zberači, ktorí obývali európsky kontinent pred 7000 rokmi, mali pravdepodobne modré oči a tmavú pokožku. Aspoň takto to vyplynulo zo zistení medzinárodného výskumného týmu. Pochválil sa tiež pred 12 rokmi existenciu nezvyčajnej pigmentácie jaskinného človeka, tak toto potvrdili vzorky DNA odobraté zo zubu získaného z náleziska v horách na severozápade Španielska. No a rovnako pred 12 rokmi sa stal moment, na ktorý nezabudne už dá sa povedať, že legenda slovenského hokeja Zdeno Chára, hrávajúci za Boston Bruins, keď prispel gólom k triumfu Bostonu na ľade New Yorku Islanders Celkovo to skončilo 6-3 a on tak dosiahol svoj jubilejný 500. bod v základnej časti tejto súťaže. Rok 2016, predposledný, ktorý navštívime, ide o Modrotlač a Horehronský viachlasný spev. Boli vtedy zapísané do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. No a o rok neskôr sa tešila americká tenistka Serena Williamsová, keď sa stala víťazkou ženskej dvojhry na Australian Open, ono to v tomto čase zvyklo vrcholiť. V Melbourne získala už 23. singlový titul z podujatí Veľkej štvorky, čo sa v Open ére ešte nikomu nepodarilo, preto tá výnimočnosť. No a jednotlivci, ktorí nám tu svietia, k tým sa postupne dostaneme. Teraz už bude v hlavnej úlohe rodák z Liberca. Práve dnes si 65. narodeniny pripomína hudobný skladateľ, textár, producent a bývalý riaditeľ firmy EMI pre Českú a Slovenskú republiku Vladimír Kočandrle. A keďže aj minulý rok bol jedným z našich hostí v rámci Triangla, o to srdečnejšie tá gratulácia týmto smerom letí k životnému pologulatému jubileu. Začneme pesničkou, ktorá nebude patriť medzi najvýraznejšie, je to single z roku 2000 pod ktorým je podpísaný. Bol to single, ktorý predznamenával aj album. Naspieval to tzv. Radek, inak Jaromír Plšek, ktorý sa pod týmto umeleckým menom vtedy objavil na hudobnom eh, pulte, tak povediac. A ešte z tohto albumu ako ďalší single bola aj skladba Jízda století, ale titul Ráno nic moc to nám aj celkom pasuje, aby sme to mali ako tú pesničku do tohto bloku. Ospalí rád týka rodostromu, tam by sme toto slovné spojenie použiť nemohli. Ocino, rodak z Ostravy, tiež Vladimírko Čandrle, ročník 1933, to bol kardiovaskulárny a transplantačný chirurg, aj riaditeľ Pražského inštitútu klinickej a experimentálnej medicíny a svojho času bol aj vedúcim týmu, ktorý v 84. uskutočnil prvú úspešnú transplantáciu srdca, a to nielen v Československu, ale v celom východnom bloku. A táto operácia, ktorú nakoniec e, uskutočnil profesor dr. Pavel Fiert, tak tej sa zúčastnil Vladimír Kočandrle starší ako asistent. Zomrel v marci 2017 mamina Zdeňka Kočandrlová, narodená ako Moutelíková v roku 1934. Tá sa stala basketbalistkou so svojou výškou 1,68 m zaradená je aj na čestnej listine majstrov športu a patrila medzi opory reprezentačného družstva Československa, za ktoré odohrala v rokoch 1953 až 59 celkovo 95 stretnutí a mala aj významný podiel na dosiahnutých športových výsledkoch. Domov si doniesla aj medaile, zlato v rámci prvej e, Československej ligy. Hneď trikrát sa stala majsterkou Československa v 54. potom o dva roky a aj v 57. Medzi tým teda strieborná a na počiatku v 53. to bol bronz, takže pekných 5 rokov po sebe vždy v elitnej trojke. Z majstrovstiev Európy to bolo striebro z Belehradu v 54. a potom následne v Prahe vybojované o dva roky neskôr bronzové umiestnenie a rovnako tak v Polsku o ďalšie dva roky. No a medzi tým bola bronzová aj na svetovom šampionáte v basketbale, či už v Brazílii v 57. alebo v Moskve v roku 1959. Inak hrávala aj ligu za Lokomotívu Liberec. Pokiaľ ide o samotného Vladimíra Kočandrleho mladšieho, tak tomu budeme samozrejme venovať pozornosť predovšetkým. No a bude sa to točiť aj okolo Okabendu, ale zaujímavosťou môže byť aj to, že teraz sa pristavíme pri dáme, e, ktorá spolupracovala aj s Ladislavom Štajdlom, ktorému rovnako venujeme dnes celkom slušnú pozornosť, takže s oboma výraznými postavami pre nás, aspoň pre dnešok je tam niečo zapísané v jej e, kalendári, tiež januárová oslávenkyňa, rodáčka z Ostrova. To je ostrov, e, ktorý je e, známy aj ako ostrov nad Ohří v Karlovarskom okrese a my sme si už v januári pripomenuli Michaela Linková, bola speváčkou, moderátorkou aj spisovateľkou, ešte sa k tomu spievaniu aj v aktuálnej dobe mám pocit vracia aj keď e, teda ešte k roku 2017 to bolo aj o kadernickej práce, lebo práci, tak, lebo tomu nemala nikdy ďaleko, ale bola úspešnou aj po tej speváckej stránke, dokonca v rámci Zlatého Slávika jej v roku 1983 patrila aj šiesta priečka, takže pekne vysoko sa ocitla. No a v 84. keď stratila svojho manažéra Pavla Procházku, ktorý skončil v Pruhovanom, tak e, točila aj s kapelou Púdis, aspoň mala roztočenú platňu, ale v rozhlase potom pesničky zlikvidovali a jediné, čo zo spolupráce zostalo, bola aj nasledujúca pesnička, pri ktorej texte spolupracoval Vladimír Kočandrole s Vladislavom Vostárkom. Ten mal za sebou už spoluprácu s e, Katapultom a rozbehnutú spoluprácu aj so skupinou Turbo. No a potom aj pri OK Bende by sme našli nejaké tie nahrávky, ktoré dávali dohromady spoločne. Takto sa realizovali pri Michaele Linkovej vďaka pesničke s názvom Televizní dívka Líza. Ešte jsem ještě byla malá velký sen. Jen jsem si přála, abych byla na obrazovce každý den. To všechno je už hrozně dávno. Tenkrát mi bylo celkem fuk jestli mám hlásit noční zprávy, nebo hrát v modním taháku. Televizní dívka Líza, je ze mě jsem to já. Televizní dívka Líza, hltám nový seriál. Televizní dívka Líza, večer ležím v programu. się stop. decyzm step, pozadu. země jsem to já. Televizní dívka Líza, hotá v nový seriál. Televizní dívka Líza, věčně ležím programu, který nikdy nepřestává. Nechci zůstat pozadu. televizní dívka Líza, teď je ze mě tento to já. Líza, hodám nový seriál. Televizní dívka Líza, věčně ležím v programu, který nikdy nepřestává, nechci zůstat pozadu. Líza měla jeden velký sen, na obrazovce chtěla být každý den. ešte to nedopadlo dvakrát najslávnejšie, čo sa týka pesničiek. V prípade Michaely Linkovej, keď sa pozrieme už bližšie na samotného Vladimíra Kočandrleho, tak v 86. absolvoval na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v odbore Česká literatúra štúdium no a v tom čase už bol zhruba 6 rokov vedúcim kapely OK Band, s ktorou vstrebával nové smery v populárnej hudbe, predovšetkým vplyvy elektroniky na zvuk a tvar. A to miesto v kapele bolo spočiatku pri klávesoch, na koncertoch dominovala ako speváčka Marcela Březinová a vo dvojici s Ladislavom Vostárkom, ktorého autorský podiel sa týkal predovšetkým textov, tak pre ňu potom písali e, charakteristické pesničky typu Božský klid, Žižkovská zeď, Bydlím na zadvětrné straně továrního komína, Už mi nevolej alebo UFO nad Rybníkem. Po, ich, po jej odchode potom prevzal úlohu frontmana, teda po odchode hlavne Ladislava Vostárka a obmedzil sa na mm, niečo medzi repom a spevom a tiež e, po obnovení súboru v roku 1999 objavil kúzlo gitár takže bola tam živá počítačová muzika, niečo medzi tým a tie svoje hudobné peripetie, ku ktorým patrili aj dva single typu Dá, dá, dá, nechcite víc a Dieta pod hlavičkou kapely zvanej Midlo, tak e, toto tiež mal <laughs> možnosť potom prezentovať, ale my sa pristavíme samozrejme pri kapele OK Band ako takej. Pesnička dostala názov Rytmus tvýho srdce, aj keď na prvej profilovke s názvom Disco, paradoxne, tak bola uvedená iba ako Rytmus srdce. Tiež je to vlastne spolupráca Vladimíra Kočandrleho s eh, Ladislavom Vostárkom, ktorý v tom čase používal pseudonym Vlasta Voko, vyučený právnik alebo vyštudovaný právnik, lebo toto sa asi viac študuje ako učí. Tak eh, ten sa potom realizoval zase v eh, tej právnickej rovine viac než v tej hudobnej, ale to, že Ladislav Ostárek zanechal výraznú stopu na tej hudobnej oblohe, tak to tiež nemožno spochybňovať. Napokon aj ten rytmus tvýho srdce nám niečo v tomto zmysle ponúkne. slyším rytmus tvýho srdce. Po vlasech tě hladím, svými prsty hledám dál rytmus tvýho srdce. titul Rytmus tvýho srdce. Kapela OK Band tá vznikla v 79. v pražskej štvrti Hans Paulka. No a tam sa práve Vladimír Kočandrle zoznámil ako skladateľ, klávesák, gitarista, basgitarista a spevák s Marcelou Březinovou. Keď sa k nej Eh, pripojil a ešte k ním pripojil potom gitarista Antonín Manda v roku 1980, potom ju doplnili ešte bubeník a huslista Pavel Skala a klávesák Jozef Přip v 82. No a išlo o spoločný názor na muziku. Súbor sa ako jeden z prvých u nás inšpiroval Davidom Búvim a ďalšími formáciami z britských ostrovov hlásil sa k štýlu novej vlny. No a k poslucháčom začali potom prenikať nahrávky, hoci teda tie prvé z prelomu rokov 1980-81 boli zverejnené až o niečo neskôr. To autorstvo e, bolo prisudzované značke Vlasta Voko, čo bola v podstate spojka mien Vladimír Kočandrle a Ladislav Vostárek. E, no a neskôr teda došlo aj na nahrávanie v štúdiách Československého rozhlasu. Pri albumoch spolupracoval v tom neskoršom období aj Karel Svoboda z hodov okolností v deň narodenín Vladimíra Kočandrlého nám pripadá aj výročie odchodu Karla Svobodu, dnes už je to 19. výročie. No a v štúdiu Electrovox dozeral vtedy na druhý album OK Bandu Tvůj čas přichází, na ktorý prispel aj niekoľkými melódiami, takže pesničky typu Pár slov a dost, Tajnej kód a balada Hádej, to sú také tri najvýraznejšie. No a neskôr ešte vznikali aj ďalšie pesničky, ktoré Vladimír Kočandrole s kapelou OK Band dával dohromady že my, keď si posvietime na ďalšiu vynimočnú záležitosť, tak nás to posunie podstatne bližšie k súčasnosti do 90. rokov, keď sa na trhu v tom 98. objavil projekt s názvom Vejménu lásky a ono to práve mená Karel Svoboda a Vladimír Kočandrle spojilo v podstate už takým spôsobom, že to od seba neoddelíte, hoci išlo pôvodne len o melódiu, ktorá sa objavila v rozprávke Tři hoříšky pro popelku a tamto na na na na na spievala Jitka Molavcová. No a neskôr tú melódiu oprášili, Vladimír Kočandrel napísal k tomu text a Tři hoříšky boli na svete aj s Ivetou Bartošovou. Marne se vlastního osudu ptáš, co dnes a zítra schystá. Představ si, že v kapse oříšek máš a ten ti dá moc vyzrát. Keep pro nájdeme zhruba o dva mesiace v apríli, začiatkom, keď dôjde na nedožité 60. narodeniny. Spomíname od toho 2014. Tiež to letí pomaličky 12 rokov a takto vyzerala spolupráca práve s tandemom Karel Svoboda a Vladimír Kočandrle album Ve jménu lásky aj s titulnou pesničkou a tam sa ešte oprašovala jedna nahrávka o lásce, ktorá svojho času spestrila album s názvom Natur na počiatku 90. rokov a dostala novší kabátik, ale to je zase iná pieseň, teraz myslím aj doslova do písmena, aj obrazne pokiaľ ide o Vladimíra Kočandraleho, lebo už sa blížime v podstate do finále tohto bloku, tak si ešte povedzme, že v roku 1990 spolu zakladal spoločnosť gramofónovú s názvom Monitor, v ktorej zastával funkciu riaditeľa a v 94. firma splinula s koncernom EMI a stal aj v čele novo vzniknutej firmy EMI Czech Republic ale bola tam aj spolupráca s tou slovenskou stranou, takže vznikali tituly, ktoré už nemusel mať ako autor pod kontrolou. Tá nasledujúca nahrávka bude z prelomu tisícročí a bodku dáme spoluprácou alebo za, e, bodku za týmto rozprávaním dáme vďaka spolupráci s Ilonou Čákovou, pretože aj e, pri tejto dáme sa mal možnosť realizovať. E, pôvodná verzia, tá sa objavila v roku 2000 na projekte s názvom Tyrkis, ale potom neskôr, keď e, sa Ilona obzerala za pesničkami, ktoré vytvorila, tak v 2018 vznikol produkt s názvom Pořád sem to já a skladby dostali nový kabátik, viacere, vznikli aj novinky, ale častokrát sa teda obzerala do minulosti a tá spolupráca sa týkala aj ďalšieho rodáka z Liberca, konkrétne klaviristu Augustina Bernarda, ktorý sa zhostil úlohy aranžéra a celkom zaujímavým spôsobom nastavil aj znenie pesničky s názvom Natalí, ktorá sa stala jednou z najvýraznejších v prípade Ilony Čákovej a práve text písal pre nás dnes najpodstatnejší element tohto bloku Vladimír Kočandrle. Vladimír Kočandrle dýchá na víčka, jen v úně tvých dlaní tě hýčká. Trápí tě slůvka, co pálí jako mráz. Vánek, co po tváři hladí, kouzlí, až tvůj dech se tají podmínku prosíš, ať vstoupí do tvých snů. Kouzelná, jak raní rosa, toužíš být v ní chvíli bosá. Tvář ve vodí tvojí kráse, kráse. Tak nač jenom pláč, znovu ptám se, oh Natalí. Dny nejsou jen stále tak chladný, chladný. Kouzlí, až tvůj dech se tají. raní rosa. roku pripomenula svoje pologuliaté narodeniny, keď sa v Chebe stalo svojho času v tom roku 1970. No a zaradila sa medzi neprepočutelné elementy na tej česko-slovenskej hudobnej scéne, lebo nejakú tú pesničku aj po slovensky ponúkla svojho času v tých 90 -tých rokoch, keď to bolo aj o spolupráci práve s Vladimírom Kočandralem. Ale tento blog máme za sebou. No a keď sa pozrieme k dnešnému dátumu, 28. januáru, aj bližšie na zúbky, tak z tej hudobnej scény svetovej vyčnievajú hlavne dve postavičky, ako ročník 1942 Hans-Jürgen Baumler, rodak z mesta Dachau v Nemecku, stal sa aj spevákom, ale bol aj krasokorčuliarom, hercom a moderátorom. Spolu s Marikou Kiliusovou boli v prvej polovici 60. rokov najúspešnejší krasokorčuliarský pár v kategórii športových dvojíc, viacnásobný majstri Európy, sveta a dvakrát strieborný na Olympiáde. Po ukončení aktívnej športovej činnosti sa Hans Jürgen vydal na hereckú a spevácku dráhu. Takým prvým nemeckým hitom bola pesnička Winderschönes Fremdes Metchen z, z roku 1964. To mal 22 za ňu dostal aj ocenenie bronzového leva Rádia Luxemburg a dva roky bol aj moderátorom tejto stanice, neskôr aj na televíznej stanici RTL. to bola aj pesnička Sorry Little Baby. Zahral si v 12 nemeckých filmoch a viacerých televíznych seriáloch. Neskôr svoj život spojil s francúzským mestom Nice. Ročníkom 1980 sa stal člen americkej vokálnej skupiny Backstreet Boys – Nick Carter. Táto formácia vznikla v 83. Zostavoval ju producent Johnny Wright, bývalý manažer prvej americkej chlapčenskej vokálnej skupiny legendárnych New Kids on the Block a v januári 96 mali potom Backstreet Boys v singlovej hitparáde prvú pesničku a potom postupne samozrejme prichádzali aj profilové albumy v top 40 13 pesničiek a úspechy slušné, získali 7 nominácií na cenu Grammy, ani jednu nepremenili nakoniec na cenu, ale aj nominácia mohla mnohých, hlavne fajnšmekrov, prekvapovať. Zaspievali si aj na Slovensku v novembri 2009. No a Nick ten ponúkol aj tri solové albumy. Inak z tej domácej scény ešte možno povytiahnuť meno Vladimíra Čorta, ostravského rodáka, textára. Nebol to iba Vladimír Kočandrle, ktorý sa po tejto stránke realizoval. Vladimír Čort, ten sa narodil v roku 1943. Jeho spolupráca s mnohými interpretmi, nielen z českej strany, ale aj zo slovenskej, pretože bol autorom aj anglických textov na anglické mutácie LP platní, takže aj na profilovkách Petra Nadia, skupiny Modus alebo kapely Elán je možné nájsť toto meno, pokiaľ vlastníte teda tie anglické verzie a mutácie, ale zaspieval si ich aj Dalibor Janda napríklad, ale on aj v češtine, Viera Špinarová, tam by sme tiež našli niečo, prípadne Heidi Janku, Takže je toho celkom dosť, nie je už medzi nami od marca 2014. No a Igor Kmeťo starší, ročník 1958, rodák z Bratislavy, tá kapela Kmeťo Band asi dostatočne známa. No a jeho vzťah k muzike, to sa dedí z otca na syna, napokon vidíme to aj na ďalšom pokračovateľovi, inak spolu s bratmi zakladal e, Igor Kmeťo senior už v 70 rokoch prvú kapelu s názvom Bratia a kapela Kmeťobend tá profesionálne účinkuje od roku 1999 ten prvý album Buba Mara z 2002 predajnosť z 20 tisíc kusov to sa tiež na mnohých miestach nedalo prepočuť no a zhruba 100 koncertov ročne potom stíhal Albumy prichádzali vždy v dvojročných intervaloch postupne. Vagabund, Hoj Amore, Somna Kajbašavel. To sú tiež projekty, na ktorých pesničky zaznamenané sú, ale dnes sa obzrieme ešte iným smerom. Môže byť, že aj týmto, ale aktuálne v Petrolejke s tým až tak veľmi nepočítam. Nie, že by nebolo niečo po ruke, našli by sme, ale aktuálne to bude v nasledujúcom bloku o troch pesničkách, ktoré nám pripomenú ani nie tak e, pesničkovú tvorbu ako básnickú rodáka z Trnavy, ktorý prišiel na svet v júli roku 1927, takže na budúci rok to bude storočnica 17. júla a stal sa básnikom, publicistom, aj prekladateľom, politikom, a ministrom kultúry od 1. januára 69 do decembra roku 1988 bol významným reprezentantom modernej slovenskej poézie, autorom literatúry pre deti a mládež Miroslav Válek. Po jeho básniach siahli aj interpreti z oblasti populárnej piesne. Tá nasledujúca pesnička má dve podoby ale keďže Paliho Hamela si pripomenieme v inej nahrávke, tak e, titul po písmenku budeme počúvať vo verzii, pod ktorou je podpísaná kapela Stereo a s ňou aj Andy Ďurica, košický rodák. V marci to bude o 44. narodeninách. No tak krok za krokom a pekne písmenko po písmenku si budeme pripomínať aj niečo z jeho umeleckej cesty, práve pesničku s názvom Po písmenku. čase, keď pesnička vznikla v tej pôvodnej verzii. V 68. ešte Andrej Ďurica nebol <laughs> ani len v pláne. Neskôr sa narodil teda v Košiciach v tom 82. a stal sa aj textárom, aj skladateľom, aj spevákom, aj hudobníkom, producentom, pôsobiacim na hudobnej scéne od 98. Inak autor textov, spoluautor pesničiek aj v prípade Páľa Haberu, Peťa Cmoríka, Márie Čírovej, Petra Biča, Katky Koščovej, Nataši Džunkovej, kapely Tým. Aj s Adamom Ďuricom ho možno spojiť menovcom. Pesnička Ešte stále som tu ja zo seriálu Susedia, tak tam napísal text muziku Paľo Habera. Môže byť, že taká asi najznámejšia. Tú kariéru odštartoval na Košickom zlatom poklade, kde v roku 2001 zvíťazila. Zároveň došla aj na nahrávaciu zmluvu na samostatný album v vydavateľstve Pyramída. No a toto, čo sme si pripomenuli, to nás vrátilo k profilovke z roku 2005. To bola spolupráca aj s Petrom zo zoskupenie, ktoré si hovorilo Stereo, a Universal Music prejavil záujem, takže mali možnosť natočiť a po šiestich mesiacoch aj vydať album s rovnovenným názvom Stereo a z neho bola práve táto verzia básničky Miroslava Válka, e, ktorý absolvoval základnú školu v rodnej Trnave, narodený do úradníckej rodiny, keď už sa teda upriamime pozornosťou práve týmto smerom, potom pokračoval v štúdiu na miestnom rímskokatolickom biskupskom reálnom československom gymnáziu, odkiaľ potom prešiel na obchodnú akadémiu, v 47. zmaturoval, potom pokračoval na Vysokej škole obchodnej v Bratislave, štúdium nedokončil zo zdravotných dôvodov kvôli tuberkulóze, potom začal pracovať ako redaktor, prešiel viacerými časopismi, pracoval aj vo vydavateľstve Mladé leta. V 57. to bol časopis Mladá tvorba, kde neskôr už ako člen komunistickej strany pôsobil ako šéf-redaktor. Ono zvyčajne takáto funkcia pomôže, respektíve súčasť členstvo, tak to pomôže do výraznej pozície a v tom čase pomáhalo aj keď dalo sa to aj bez toho, keď to vedel niekto ustáť. Potom bol spoluzakladateľom a prvým šéf-redaktorom literárneho časopisu Romboid a zároveň zastával funkciu tajomníka Zväzu slovenských spisovateľov, ktorý práve toto vydával a v 62. vstúpil do komunistickej strany po vzniku federálneho usporiadania Československa potom 69. roku sa stal ministrom kultúry a zároveň aj členom ústredného výboru a predsedníctva ústredného výboru komunistickej strany Slovenska. Ako politik sa teda hlásil k praxi tzv. normalizácie, ale v básničkách to riešiť e, až tak veľmi nepotrebujeme, alebo v textoch. Sú takí, ktorí to hodnotia, ale keď došlo na mm, anketu o najväčšieho Slováka, aj keď teda malo to svoje mantinely, lebo nie všetci Slováci do tejto ankety boli napokon zaradení, či už si o nich myslíme to alebo ono tak v roku 2019 Miroslav Válek skončil na 100 mieste. Napokon sa do tej stovky dostal a môže za to určite aj niekoľko pesničiek, ktoré vznikali. Tu jesenú lásku Mekyho Žbierku aktuálne ponúkame cez vykopávky, takže k tomu sa nebudeme obracať. Sľúbil som Pala Hamela a je tu druhý titul, ktorý si určite našu pozornosť zaslúži. Ono sa to pôvodne objavilo na Zelenej pošte v 72. roku. Muziku písal Marian Varga, Pavol Hamel túto pesničku potom oprášil o 23 rokov neskôr a ponúkol ako liveku cez svoj koncertný produkt Amplaktový v októbri 1995, keď to točili teda v štúdiách slovenského rozhlasu a vzniklo viacero zaujímavých titulov, ktoré sa tam objavili, až 18 ich bolo vtedy zaznamenaných, no ale samozrejme s textom Miroslava Válka eh, sa tam objavila aj skladba s názvom Smutná ranná električka. a ja v nej už ma vezú, už ma vezú ako v rakvi sklenenej smutno zvonia, zvonia pred nami a za nami smutno Smutno zvonia smutné zvonce v smutnom dni. Smutný sprievod, sprievod pohrebný. keď idem takto k tebe, vždy keď idem takto k vám. Vždy keď idem takto k tebe, vždy keď idem takto k vám Plačem ako na pohrebe Ľuto mi je vlastnej smrti, vždy sa niečo vo mne zrúti Ľuto mi je vlastnej smrti, vždy sa niečo vo mne zrúti ktorý tam potom nasledoval. Zostava kapely Prúdy, Andrej Šeban, Peter Binder, Juraj Griglák, Marcel Buntaj, ako vokalistky nechýbali Sonia Norisová a Helena Krajčíová a ako host Marian Varga, autor melódie k pesničke, ktorú sme dopočúvali, a nie akordeonista Jan Lauko, ktorý sa tiež ako autor podpísal pod niekoľko pesničiek e, Palka Hamela, hlavne to z RPŠ, ale to sa samozrejme do tohto <laughs> programu nedostalo, lebo to by asi až príliš rozjuchalo atmosféru. Nechybali ani bratislavskí solisti s dirigentom Antonom Popovičom, ale stojí to hlavne teda na tej tvorbe Miroslava Válka, na ktorého dnes e, spomíname tromi nahrávkami. Z tých e, najvyšších politických funkcií odišiel v roku 1988, keď v decembri rezignoval na funkciu ministra a krátko ešte do konca novembra 89 pôsobil aj ako predseda Zväzu československých spisovateľov v Prahe a poslanec Slovenskej národnej rady. Zomrel v januári 1991, práve včera to bolo tých 35 rokov, tak preto dnes eh, jeho tvorba v rámci tzv. trikolóry a bodka bude taká, ktorá ono to malo rozbeh veľmi zaujímavý aj keď sa to všetko prevalilo až po odchode interpreta toho nasledujúceho titulu na jeseň roku 2021 sa tak stalo, keď e, verejnosti bola predstavená skladba s názvom List do vetra, pod ktorou ako text teda bol vyťahnutý práve zhudobnený titul Miroslava Válka, autormi hudby Robert Pospíšil a Martin Silaj. No a bolo to všetko točené v utajení, Tri roky zhruba, tvorivý proces, proces aj mlčanie dohoda medzi samotným Milanom Lasicom a tými, ktorí stáli za vznikom projektu, ale nakoniec to zrejme všetko uviazlo na mŕtvom bode a či sa dočkame aj ďalších podobných diel, ak sú k dispozícii, to je všetko zahmlené, tak si poďme pripomenúť tento list do vetra v podaní Milana Lasicu. Bolo to zverejnené až po jeho odchode. určite to bude aj v tých zvyšných minútkach, pretože ten doblek, blok e, pesničiek a básní Miroslava Válka sme týmto uzavreli. A ešte na nás čaká jedno meno, ktoré bude práve s odchodom spájané a s tým posledným januárovým dňom. Vtedy nás opustili hneď dve postavy. Andy Hric v pozícii herca tiež jeden z neprehliadnutelných. No a potom to bol aj Ladislav Štajdl, ktorého si po tej hudobnej stránke pripomenieme v tomto bloku. Venovať ešte budeme pozornosť aj tým, ktorých máme aktuálne v kalendári z takých tých známejších mien možno Giovanni Alfonso Borelli to ešte bol rok 1608 keď sa v meste Píza narodil stal sa aj fyzikom, aj matematikom a podielal sa na vzniku moderných princípov vedeckého výskumu, pokračovanie výskumov Galilea Galileo a bol aj výborným matematikom, čo nám mnohým chýba a v tejto dobe viacerí aj lepšie študovaní nevedia koľkokrát, koľko je 2 plus 2 lebo im furt vychádza niečo iné a nutia nás, aby sme súhlasili s tým, že je to aj niekedy 8, 9, 10 ďalší matematik Charles Maria de la Condamine ten sa narodil v roku 1701, bol aj cestovateľom, bádateľom a údajne prvým Európanom, ktorý splavil Amazonku a do Európy priviezol kaučuk a platinu. Karol Antolík, narodený v dnešnom Banskom studenci, vtedy to bol, boli Kolpachy, rok 1843, stal sa zakladateľom telovýchovných spolkov a materských škôl a venoval sa aj skúmaniu elektrického iskrového výboja Výsledky jeho pokusov tie sa uplatnili v oblasti akustiky. No a Milan Janoška, to bol rodák z Jasenovej, priekopník turistiky a propagátor Vysokých Tatier. Dnes si robia propagáciu sami, hlavne zvyšovaním cien aj za služby, aj za parkovanie a podobne. To už je skôr antireklama, tak poďme za muzikou, ktorá by nám snáď mohla robiť radosť, aj keď nie každý sa tiež týmto smerom často obzerá. Priestor dostane tvorba Vladislava Štajdla, pred rokom to bola v marci nedožitá 80 -ka. Dnes už je to 5 rokov od jeho odchodu. Stal sa hudobníkom, predovšetkým hral na gitaru a už po maturite nastúpil do kapely Crazy Boys Mikyho Volka v 62. roku a o rok neskôr potom prešiel do Semaforu kde sa začali jeho aj skladateľské pokusy, kam to všetko dospelo, to si budeme pripomínať v nahrávkach. Snáď postihame všetko, letí to neuveriteľne, sú aj rána, keď svitá o niečo skôr, čo už je úvod do pesničky zo seriálu Skoušky z dospielosti, čo nás vráti do roku 1980 a za jeho speváckým umením. Už sme prí dospělí oči víc. Zítřek nás rozdělí, co teď říct, něco je blízké, něco pryč, ke školním skřínkám vraťme klíč, tak brzy stát je hřích. Vysací zámek na dveřích řekne ti jen těch je jen pár. No, tak to byla pesnička, která uzatvárala jednotlivé časti. Tuším, že šest ich bolo v tomto seriáli režiséra Jiřího Adamca z počiatku 80 rokov, kde znela hudba Vladislava Štajdla, šesdielný seriál zo života študentov maturitného ročníka. Zaujímavosťou je to, že scenáristi Jiří Bednář a Karel Štorkán potom pracovali o 6 rokov neskôr aj na inom seriáli s hudbou Ladislava Štajdla. Bylo nás 6, Oheň, voda, vítr a dueto s Heidi Janku, tak idem sú dostatočne známymi nahrávkami a keď <laughs> svojho času Jiří Adamec ako režisér po rokoch e, v rámci jedného z programov spomínal na Chrudim, kde sa to točilo, a dokonca osobne prišli pozrieť aj pred jednu vilu, v ktorej sa natáčali určité sekvencie, tak e, po vyslovení vety, tu si spomínam, že sme mali s nájomníkmi stále nejaké problémy, údajne po ňom vybehol detko zo záhrady s bakulou <laughs> a začali ho ohrozovať, takže sa im o to iba potvrdilo. V tom seriáli znela ešte v úvode pesnička Milujete, ktorá to všetko rozpohybovala s textami Zdeňka Borovca No a Eliška Balcerová, ktorá si tam zahrala učiteľku, tak dostala úlohu priamo od režiséra, ale prišla aj určitá súdružka, ktorá z ideologických do, pohnutok mala problém s týmto obsadením, že to môže zastávať takúto pozíciu len angažovaná herečka, takže bola nahradená inou. Tu režisér odmietol a potom Eh, úloha pripadla k Daniele Kolářovej, ale keďže ochorela, tak nakoniec to zase bolo len o Eliške Balcerovej. Takže aj takéto veci sa dejú, ale to s Ladislavom Štajdlom až tak veľkú súvislosť samozrejme nemalo. Eh, v jeho prípade dosť výrazné bolo hlavne stretnutie s Karlom Gotom, aj keď svoju úplne prvú pesničku písal pre Valdemara Matušku, ale v zápäti začala spolupráca práve s Karlom Gotom a to už v podstate vydržalo až do záveru jeho aktívneho pôsobenia na hudobnej scéne. Ešte z počiatku aj s bratom Jirkom Štajdlom patrili ako trojlístok e, aj k zakladajúcim členom divadla Apollo. V 67. potom absolvoval Ladislav Štajdl s Karlom Gotom poloročné hostovanie v Las Vegas a potom bol už šéfom orchestra práve pod jeho menom to fungovalo a toto hudobné teleso malo aj zvláštne postavenie na domácej scéne. Členovia to boli vysokoprofesionálni muzikanti a bolo logické, že najlepší spevák musí mať aj najlepšiu kapelu, takže členstvo v orchestri bolo iba pre špičkových hudobníkov, bez ohľadu na to, že ich e, vlastné hudobné zameranie bolo úplne iné čoho dôkazom je napríklad Ondřej Soukup, ktorý sa potom neskôr oddelil a išiel úplne inou cestou. No a po zriadení kategórie kapela roka v rámci Zlatého Slávika tak e, sa prvými víťazmi stali práve členovia orchestra Ladislava Štajdla a v podstate logicky kopírovali obdobie Karla Gota, ktorý v tom čase tiež v tejto ankete vyhrával. No tak keď už sme pri tých e, hráčoch, tak si poďme pripomenúť muzicírovanie Felixa Slováčka, ktorý svojho času bol, údajne sa aj tak tradovalo, že ešte populárnejší ako Karel Gott a svoj priestor dostával aj v rámci hudobných eh, vystúpení. Toto bude nahrávka s názvom Varadero. víťazstvo si podelili spoločne, čiže Ladislav Štajdl a Felix e, Slováček, rodený ako Antonín. No a spolu aj s Karlom Svobodomom patril Ladislav Štajdl takým tým základným elementom, čo sa týka repertoáru a dodávania, hlavne pre Karla Gota, pre ktorého napísal desiatky pesničiek, aj k tomu sa samozrejme ešte dostaneme, ale tvoril aj pre iných. Už v 60 rokoch to začalo a Neskôr sa k pesničkám dostali aj Helena Vondráčková, Hanna Zagorová, prípadne Jirka Korn, pre ktorého napísal aj lírovú záležitosť. Mám pocit, že jedinú pesničku, ktorá znela v podaní Jiřího Korna na Bratislavskej líre. V 78. otextoval to Mirek Černý. Titul Radost až do rána sa potom aj v instrumentálnej verzii objavila v niektorých e, filmových projektoch a tam hlavne Malý pitoval z veľkého mesta tam to niekde zaznelo a stala sa aj ako po tejto stránke neprepočutelnou melódiou. V tých 80 -tých rokoch potom Ladislav Štajdu písal hlavne pre Dalibora Jandu a na sklonku dekády sa sústredil potom na Ivetu Bartošovu a to nie len teda po tej hudobnej stránke. Potom už eh, tú hudobnú kariéru zavesil na klinček začal podnikať v 90. rokoch ešte niečo síce napísal, ale už to nebolo také intenzívne. Tak aby sme postihali ešte tri pesničky, tak poďme práve za titulom Radosť až do rána na Lírové pódia v roku 1978, keď zvíťazila Marika Gombitová. stavět brány zámků, číst si stále stejnou stránku. Růžovými sklíčky brýlí dá se dívat pouze chvíli. S pevnou půdou pánkem nad hlavou je svět nejkrásnější výstavou Te kvítím, jsou krásné díky z hlubodláků, z modravé pláně. Když slunce svítí, tak vypadá nádherné jen a jen dík oblakům, kopřivy v trávě, bláto a závěj, stříbrný úsvit, všeť jsou mraky přitom právě pouze a právě z těch opaků vyrůstá svět největších zázraků. Zkrátka tak to právě bývá, smích se v proudech pláče skrývá lidí. Pády musí zvládnout předtím. Chvíle smůly, chvíle bolestí jsou jen pouhá vrátka ke štěstí. Louky a stráně posetej. to nám znelo celkom aj ideálne, pretože sa pozrieme na tú filmovú a televíznu tvorbu Ladislava Štajdla, pretože ako popredný skladateľ mal ponuky a on na nej väčšinou kývol súhlasne, spodobne ako Karel Svoboda alebo Angelo Michajlov. Vo filme sa poprvýkrát objavil ako člen semaforského ansámblu v titule Kdyby tisíc klarinetu, ale to bol účinkujúcim tá skladateľská činnosť bola rozbehnutá v 70. rokoch, keď z podnetu svojho brata Jiřího písal hudbu pre muzikál Hviezda padá vzhúru na motívy e, toho legendárneho strakonického dudáka Gajdoša. Napriek tomu, že teda bol nepochybne úspešným a dobrým skladateľom, tak sa prejavila aj jeho neschopnosť vybaviť hudbu e, alebo hudbou kompletný film a pesničky z tohto muzikálu tie sú tak trošku zabudnuté a v rovnakom období písal aj niektoré piesne pre film Romance za korunu v 75. potom došlo na komédiu Parta Hits a tu na pesnička Vúne mléka no, dopadla ako dopadla tým ďalším sa zaradila aj práve Radosť až do rána zo 78. kde pesničku spieval Jirka Korn. Potom došlo na tie skúšky z dospelosti, Malý pýtaval z veľkého mesta alebo Chlapci a chlapi seriál, kde sa interpretmi stali Iveta Bartošová a Michal Penk. Iveta v úvode, Michal vždy na konci tohto seriálu. Celkový počet filmov, inscenácií a seriálov s jeho muzikou sa teda pohybuje okolo 60 No, ale než sa dostaneme k tej predposlednej pesničke, ktorá už bude zo strany Karla Gota, lebo je to logické, musíme sa aj týmto smerom obzrieť, keďže toho vytvorili najviac, tak ešte si prebehneme dnešný kalendár, aby sme tam mali tie mená, ktoré nám tam chýbajú. Adina Mandlová, česká filmová a divadelná herečka, rodáčka z Mladej Boleslavy, tá sa narodila 28. januára 1910, milovníkom čierno-bielých filmov Nemusíme predstavovať, po boku Huga Hása sa objavila vo filmoch typu Život je pes mazlíček a Žije neboštík, ale zažiarila aj po boku Oldřicha Nového v titule Kristiána. Samo takýchto filmov by sme našli ešte e, niekoľko. Mm, máme tu aj z tých neskôr narodených Alana Aldu, rok 1936, takže 90. výročie narodenia amerického herca, scenáristu a režiséra. Môže byť, že ten jeho Hawky Pierce z z seriálu Meš by mohol byť známym. O rok mladším bol Karel Čáslavský, jeden z najvýznamnejších e, českých filmových historikov. Zomrel v roku 2013. No a e, z toho ešte čerstvejšieho obdobia, možno Michail Barišnikov, lotišský tanečník, bol významnou osobnosťou ruského baletu, ročník 1948 Jozef Švoňavský, rodák z Filakova, narodený v 1959. sa stal tiež hercom. Rovnako e, do tejto skupinky možno zaradiť aj režisérku, scenáristku, producentku Irenu Pavláskovú, o rok mladšiu. Martina Kocianová, tá sa stala aj rozhlasovou a televíznou moderátorkou, ale aj speváčkou, opernou skôr, medzosopranistkou. 71 ročník rodáčka z Ostravy a Gianluigi Buffon, bývalý futbalový reprezentačný brankár z Talianska, majster sveta z 2006. a štvornásobný víťaz ankety o najlepšieho brankára sveta, ten je ročníkom 1978 na konci tohto zoznamu narodení nových oslávencov Eliach Jordan Wood 81 ktorý s herectvom začal už ako 8-ročný, ale asi najvýznamnejšou úlohou pre mnohých bude ten Frodo z pána prsteňov. To je zoznam po tejto stránke kompletný a pesničkovo si to rozšírime o titul, ktorý nás vráti do októbra 1975. Opäť zloženie autorov Ladislav Štajdl, Mirek Černý, Karel Gott nám bude spievať o tom, že hneď zajtra zoberie ten telefón a zavolá. čas je ten tam, jen chvíle zpívá, zůstanu sám, vrchního zmáha, nezvyklý chlad. mě pálí žáha, ty musíš jít spát, tak raději rád. čeká. Možná, že tam игрищем veci netreba už čakať, treba vykonať hneď. Toto bol album Karel Gott 76, z neho známymi aj legendárne Je jaká je, Konec ptačích hárí alebo Léta prázdnin. Čiže buď s Bohem brácho z detských let, k čomu sa dnes už teda nedopracujeme, sme vo finále aktuálne Petroliky. V závere patrila teda Ladislavovi Štajdlovi, ktorý získal v čase socializmu aj ten titul zaslúžilého umelca v 92. potom diamantovú platňu za 10 miliónov predaných hudobných nosičov a úspech žal aj v zahraničí, hlavne v 79., keď Helena Vondráčková v Tokiu spievala pesničku Když zabloudíš, tak zavolej s jeho melódiou. Ten životný príbeh sa uzavrel v posledný januárový deň pred 5 rokmi, mal 75 rokov, tak to uzavrieme ešte spoluprácou s Daliborom Jandom a opäť s textárom Mirkom Černým. Predtým ešte pohľad do kolónky odchádzajúcich v súvislosti s 28. januárovým dňom. Modrá krv častokrát, Karol Veľký v 814. Izabela Aragonská, francúzska kráľovna, manželka Filipa III. v 1271. Henrich VIII, anglický kráľ v 1547. Francis Drake, to bol korzár anglický, zase o ďalších 49 rokov neskôr. Fyodor Michajlovič Dostojevský bol aj románopiscom, zomrel v roku 1881, v 1930 to bola Emma Destinová, česká operná speváčka, aj herečka, spisovateľka. František Vláčil, režisér, scenárista, Zomrel v roku 1999, tam tá Marketa Lazarová alebo Údolie včiel, vrcholné diela českej kinematografie. švédska spisovateľka Astrid Lindgrenová zomrela v roku 2002. Zostala nám tu predovšetkým tá Pipi dlhá pančucha. Karel Svoboda rozhodol sa, ako sa rozhodol v roku 2007. Tiež tu zostali silné veci aj v spojitosti s Karlom Gotom, aj s inými interpretmi. To by snáď mohlo byť to pre nás z nášho pohľadu také najvýznamnejšie, čo sme tu dnes mohli pospomínať. Takže čo narobíme, musíme ísť a co nadelaží aj názov pesničky, ktorá bude bodkou za dnešnou Petrolejkou a do počutia pri 1. februárovej sa teší Peter Kršiak. Když vás nač ztrácet čas a dívat se jen zpět. Příběhy dnešních pódí, tva kdy ještě oživí. Není to nic, co v zápětí nepomíjí. Co naděláš, dělej, co chceš, teď hlavní je to naděláš, už je to tak. Zaplatíš dráž, když utíkáš, co naděláš. Dneska si to, co úspěch všude máš, a Všichni se dřív na tebe kouk a hlavou A příští den tě málem už Co dělej co chceš, teď nažáš, už je to tak, zaplatíš dáš, když utíkáš, co nadělám. Co naděláš, dělej co chceš, teď hlavní je, naděláš, už je to tak, zaplatíš dáš, když utíkáš, co naděláš.